Čitanje svetog evanđelja po Jovanu i Luki. Slava tebi, Gospodi, slava tebi. U vrijeme ono, iđaše Isus u grad koji se zove Nain, Svi s njim i mnogi učenici njegovi i mnoštvo naroda. A kada se približi vratima grada i gle, iznošaku mrtvaca, jedinca, sina matere njegove, i ona bješe udovica. I mnogi narod iz grada iđaše sa njom, i vidjevši je, sažali se gospod na nju, i reče joj, ne plači. I pristupivši, dohvati se nosila, a nosioci stadoše i reče, momče tebi govorim, ustani. I sjede mrtvaci stade govoriti i dade ga materi njegovoj, a strah obuze sve i slavljahu Boga govoreći, veliki prorok podiže se među nama, i Bog pokodi narod svoj. U vrijeme ono podiže Isus oči svoje nebo i reče, Oče, došao je čas, proslavi sina svojega, da i sin tvoj proslavi tebe, kao što si mu dao vlast nad svakim tijelom, da svemu što si mu dao darujem život vječni. I ovo je vječni život, da poznaju tebe, jednoga istinitoga Boga i koga si poslao Isusa Hrista. Ja te proslavih na zemlji, djelo svrših koje si mi dao da izvršim i sada proslaviti mene, oče, u tebe samoga, slavom koju ima dok u tebe, pre nego svijet postade, objavih ime Tvoje, ljudima koje si mi dao od svijeta, tvoje bejako pa si ih meni dao i tvoju su riječ održali, sad razumješe da je sve što si mi dao tebe, jer riječi koje si mi dao, dao sam njima i oni primiše i poznaše, zaista da od tebe iziđo i vjerovaše da me ti posla. Ja se za njih molim, ne molim se za svijet, nego za one koji si mi dao, jer su tvoji. I sve moje tvoje je, i tvoje moje, i proslavio sam se u njima. I više nisam u svijetu, oni su u svijetu, i ja dolazim tebi, Oče sveti, sačuvaj ih u ime Tvoje, one koji si, koji si mi dao, da budu jedno kao mi, dok bejak s njima u svijetu, ja ih čuvak u ime Tvoje, one koji si mi dao sačuvak, i niko od njih ne pogibe, osim sina pogibli, da se ispuni pismo, a sada dolazim tebi, i ovo govorim na svijetu, da imaju radost moju ispunjenu u sebi. tome što u svom neznanju, neukosti imamo dovoljno materijala šta bismo vam preneli, čime vaše duše nahranili. A današnji dan nam naprotiv nudi toliko materijala, toliko bogatstva da je težina u stvari od svega toga izabrati ono najbitnije, da ne opteretimo ni vaše duše i vaše vreme, jer nas uskoro čeka i onaj najvažniji trenutak zbog koga smo se i sabrali, sjedinjenje sa samim izvorom blagodati sa gospodom i Bogom našim. A upravo toga smo dužni da se najpre opomenemo i da se svakda sećamo, da svake nedelje praznujemo taj slavni i radosni događaj Hristovoga vaskrsenja, događaj kojim je pobeđena smrt i koji nam je otvoren širom put u večni život da kako put uzak i tesan, ali ipak otvoren. I na kraju koga nas čeka naš Bog? Čekaju svi sveti, čekaju tamo u onoj jedinoj pravoj realnosti, Carstvu nebeskom koje jeste stvoreno radi nas. A upravo današnje evanđelje daje svedočanstvo gospoda našeg kao vaskrsitelja. prošle godine takođe nam pavši da prozborimo na ovu nedelju. Pa govorili smo da je gospod izbrisao tu granicu između života i smrti. Mnoge umrle nazvavši živima, Svetimo se Jajerove kćeri i Lazara, koji je takođe vaskrsao, ali za koje je rekao da i nisu umrli, nego spavaju. Pa smo se također sjetili obrnutog slučaja za koje isto gospod dao svjedočanstvo koje je zapisano u Svetom Evanđelju, za mnoge koji telom nisu umrli, ali dušom jesu, pa tako, jako su živi, oni su stvari mrtvi. I ako ne dođe do preobražaja u njihovom životu, onaj posljednji dan će biti samo potvrda njihove razdvojenosti od gospoda, prelazak u večnu tamu, u večno mučenje, mučenje u praznini, mučenje večne odvojenosti od izvora radosti. A ovde, dakle, jedna povorka, mnoštvo uplakanih ljudi, majka, neutešno tužna za sinom jedincem, I nigde se ovde ne pominje vera, niti nada, bilo koga koji je bio toj povorci, jedino plač, tuga, žalost i očajanje. A gospodu se sažali, sažali na stvorenje svoje, jer znađaše on i Adama u raju, i svega što se, čega se Adam lišio, i znađaše kako se generacije nakon Adama skvariše i zaboraviše Boga i kako smrt zavlada ljudskim rodom. I zaista, bez vere u Boga, smrt je strašna tačka. Smrt je kao ogroman teg koji pritiska našu dušu i gura je u ponor beznađa. Jer bez vesti o vaskrsenju zaista je ovaj život jedna jedno predvorje ada, jer i ovde se mučimo, mučimo čitav život. Iako je to mučenje bez nade, bez i malo radosti, onda zaista jedini bi razuman izlaz iz toga svega bio samoubistvo. Ali gospod svemoćni prijeđe i reče joj ne plači, ali reče joj to sa vlašću, nekako mi ljudi tešimo jedni druge, kad je neko žalostan, kažemo ne plači, šta ćeš, svi ćemo tamo, tu, to nijedan čovek ne može izbeći. Ta uteka, jako dolazi iz srca, iz dubine saosećanja, jer čoveku je takođe obraz božanstva. I mi imajući blagodat Božju, naravno da se osjećamo sa tugom braće i sestara, ali ne on joj to govori kao onaj koji vlast ima. Ne plači, ja sam tu onaj koji je pobedio smrt. Ne plači, jer smrt je sad samo senka a sina tvoga, evo ja ću oživeti. Jednom rečju, obrativši mu se kao živom, momče tebi govorim, ustani i pozva dete i smrti i ustade dete. Zaista, silno svedočanstvo, silna nada i silna radost za sve nas – koji se borimo, još uvek borimo sa grehom, grehom u sebi i grehom oko sebe i koji još uvek sa strahom čekamo taj poslednji dan, budući još uvek nemajući dovoljno vere, ni preobraženi, ali tako uplašeni imajući svedočanstvo gospodnje, sa verom koračamo smelo ka smrti, pobeđujući sve ono što nam ovaj svet nameće. A ovaj svet, na izgled silan, stalno nam govori Nema ništa nakon ovog života. Sve je to prazna priča. Kad umreš, istrulićeš i to je gotovo. Nude nam neke svoje bogove, neke svoje idole, stavljaju nas stalno pred izbor. A kako i oci rekoše, Ovaj svet jeste sajam bogova koji se nude čoveku, a na nama je izbor i odgovornost za svoj izbor. Ali kako nam je prepodobnjava Justin govorio, nama ne treba Bog koji nije pobedio smrt, ma koliko da je on silan, ma koliko da se njegovo učenje čini lepo i prihvatljivo. Bog koji nije pobedio smrt nama ne treba, jer onda očajanje i dalje vlada na ljudskim rodom. Ne trebaju nam nikakve nirvane, niti reinkarnacije, Ma koliko da to ljudima van crkve izgleda moćno, prihvatljivo, to je sve ponor u dubinu očajanja. To je sve ostajanje samo na ljudskom, jer Bog je u ljudsku prirodu dao mnogo I čovek je neslućeni ponor. U srcu čovekovom kriju se neslućene stvari. I to mnogi u ovome svetu koriste da obmane, da začaraju. Ali ako se završi samo na tome ljudskom, bez zajednice sa Bogom, bez sjedinjenja sa blagodaću, to je ipak sve ograničeno, to na kraju sve proždire smrt, dubina očajanja. A danas takođe praznujemo i one koji su smrt pobedili i koji su nam ostavili to učenje koji i mi vodeći se možemo pobediti Proslavljamo oce sedmog Vaseljenskog sabora, oce koji su se izborili za poštovanje ikona. Naime, nakon prodiranja Arapa silnog u sedmom veku, postojala je struja u crkvi koja je, eto možda i da bi malo izmirila učenje islamsko sa našim, a i budući da je došlo do izvesne zloupotrebe ikonopoštovanja, tako da su se u nekim krugovima počele poštovati kao idoli, možda nešto poput ovih narukvica sa ikonama koje nosimo ili tako tetovaža svetitelja koje takođe često možemo videti među današnjim, među današnjom omladinom koje dakako nije pravoslavno poštovanje ikona koje predstavlja zastranjenje, ali po tome ne možemo suditi o samom, samoj istinitosti ikonopoštovanja. Pa je preko stotinu godina bilo zabranjeno poštovati ikone. Iz mnogih crkava one su izbacivane, crkve su krečene, mnogi su monasi bili proterivani iz svojih manastira u neke druge zemlje, samo da se ne bi govorilo o, ikonoma, o ikonama. Ali učenje crkve nije se moglo tako lako zaboraviti. Postojalo je otaca, postojalo je hrabrih boraca koji su bili neućutna usta Božja koji su gromoglasno propovedali ikonopoštovanje. Jer za Boga govorili su oni ikonoborci kako možete slikati Boga kad je Bog nevidljiv. Ali ka, sveti oci Nisu slikali Boga koji je nevidljiv, već Boga koji je postao čovek, Boga koji je na sebe uzeo naše ljudsko telo i u svemu bio sličan nama, u svimu grehu, koji je, uzevši naše telo i bezgrešno poživevši u ovome svetu, iscelio našu povređenu prirodu i svima nama koji poverujemo u njega, i sledimo njegov put, put sve do krsta. Obećao je nakon krsta i vaskrsenje u radosti i životu večnom. Tako dakle mi na ikoni slikamo njega kao čoveka i ikona predstavlja naš prozor ka Bogu, dakle ne samog Boga po prirodi, ali prozor ka Bogu, tako i svetitelji, slik, naslikavši svetitelja na ikoni, mi se ne klanjamo samom ikon, samo ikoni, već poštovanje prenosimo na svetitelja koji je na njoj naslikan. Tako je za vreme carice Irine i sina njenog Konstantina sazvan Veliki sabor, gde je potvrđeno poštovanje ikona jer zaista odbacivanje ikona značilo bi odbacivanje ljudske prirode Boga, odbacivanje dakle i našeg spasenja. Jer ako Bog nije postao čovek, ni naša priroda nije isceljena i mi nakon smrti odlazimo u ad gde su i svi pravednici odlazili pre dolaska gospodnjeg. Ali To na, na sreću nije tako, već Bog jeste postao čovek, naša priroda je isceljena i more svetitelja nakon smrti, to imamo sigurna svedočanstva, nasledilo je carstvo nebesko. I ne samo da je nasledilo carstvo nebesko, već ima i slobodu da pomaže i nama koji smo još uvek ovde u borbi, ali koji smo u crkvi, a crkva jeste telo Hristovo i u crkvi i samo u crkvi mi smo jedno i sa svetiteljima i sa pravednicima i sa samim gospodom koji jeste glava crkve i sa kojim se to i sjedinjujemo u telu i krvi njegovoj To je najtešnje sjedinjenje koje se čoveku smrtnom može dati. I sjedinivši se sa njim, i sami dobijamo zalog besmrtnosti u sebe. I naše telo takođe postaje sveto, naša krv kojom teče krv božanstva takođe se osvećuje. I živevši u poslušanju i po zapovestima Božijim, mi zaista napredujemo i sile u silu, bivajući sve bliži i bliži Bogu. I nakon smrti prelazimo bolji svet i onda ćemo jasnije videti svo to carstvo svetitelja, a među njima i onu koju danas praznujemo, svetu mučenicu Zlatu Meglensku, onu koja je mnogo pretrpela, ali ovenčana bila. Meglenska oblast između Makedonije i Grčke, poznata i po svetitelju Ilarionu Meglenskom, 6. veka već naseljivana Slovenima, pa je u nju bilo i preseljenje iz Sirijaca u jedno vrijeme. A 1759. poznata po neslavnom događaju kada su se i sam mitropolit Meglenski i velika većina naroda preobratili u islam. Ali i nakon toga velikog preobraćenja 1759. kako rekao smo, bilo je još hrišćana, među njima i porodica koja je živela i sveta Zlata. A bivši lepa telom i još lepša dušom, ona je izazvala nečistu želju kod nekih Turaka koji su želeli da imaju za sebe počeli da je primoravaju, da se poturči. Pa kako ona nije htela, onda počeše da se služe raznim lukavstvima, najpreslavši neke žene, Turkinje, da je one lepim rečima ubede. I dugo je trajalo to mesecima, ubeđivanje zlate, ali ona je ostala čvrsta kao dijamant, su onda pretili njenoj porodici da je ili ubede, da se poturčili, da će ih sve pobiti. Pa i na njihovo ubeđivanje nije ona želela ni da čuje, da ostavi svoju veru, da ostavi svog ljubljenog ženika Hrista, da menja ono što je prolazno za ono večno. I onda su počeli da pokazuju svoje pravo lice i svoje prave namere i uhvativši je počeli su da je strašno muče da bi na kraju gvozdenu šipku proboli između ušiju zavezali je za drvo i isekli na komade tako je za svakda poslavši naručje ljubljenoga Boga njenog koji joj je i dao sile da sve to istrpi bez i malo kolebanja, bez i malo jauka i bez i malo mržnje. Dakle, imajući nju, imajući sve svete i oce naše koje se boriše za poštovanje ikona, a danas posebno praznujemo i sve ikonu presvete Bogorodice zvanu Iverska, jednu od najpoznatijih ikona u pravoslavnom svetu, onu koja se nalazi u manastiru Ivironu, koja je na čudesan i neobjašnjiv način došla na vodi na Svetu Goru, da je stojala na obali nekoliko desetina metara u moru daleko od obale i ne hte da priđe dok nisu pozvali jednog odšelnika iz gora planina sa Svete Gore, da je sišao i tek je on uspeo doneti. I bezbrojna su čuda od nje i mnoge molitve svih nas uznose se ka njoj, a za nju je vezano i proročanstvo da kada ona takođe na neobjašnjiv način kao što je došla, bude otišla sa svete gore, da će i kraj sveta biti blizu. Dakle, čudotvorna ikona presvete Bogorodice na kojoj uznosimo poštovanje i slavu njoj samoj, onoj koja je rodila u telu Boga našeg, Boga u Trojici, Boga koji nam je svakda nevidljiv i nedostupan, ali eto koji je radi ljubavi prema nama, palome rodu ljudskom postao čovek, i ne samo da postao čovek, nego izvoleo i da postrada za nas, da jedan od lica Svete Trojice, Sin Boži, pretrpi tešku smrt na krstu i time da isceli našu prirodu. I sa telom ljudskim uznese se na nebo i za svu večnost u telu sedne sa desne strane Boga i Oca, istiniti Bog naš, koji nam je to dao da poverujemo u njega i da bi nam dao snage da ga do kraja sledimo, jer nije dovoljno poverovati. Danas svet lukavo nastupa i tako izmuči jadnu dušu sa svih strana, uništivši joj veru iskvarivši, osakativši i takvu jadnu dušu ostavi da kao služi Bogu, ona više ne zna ni kome služi, ni zašto služi. I bivamo hrišćani samo po imenu, a u stvari služimo ovome pokvarenome i lažljivome svetu. Ali eto, dok imamo veru, imamo i nade da na toj dubini na koju nas je Gospod spoznao, zaista se susretnemo sa njim i spoznavši ga onakvim kakav jeste, zaista preobrazimo sebe i vidimo, vidimo najpre tu svoju nemoć, stekavši smirenje, stekavši smirenje, tek tada počnemo istinski da služimo gospodu našem. A on, koji jeste svakda sa smirenima, koji se gordima protivi, zaista će dati snage da prođemo kroz ovaj svet. A jeste najveće to uvedeti svoju gordost i razočarati se u sebe, razočarati se u toj meri da se dođe do granice očajanja, ali onda, položivši ispit vere, prešavši preko te granice očajanja, iza koje se nalazi neizmjerna milost Božja, onakvi prljavi, nikakvi, sa nadom na milost Božju, pređemo u taj novi život, novi način postojanja. To možemo jedino u crkvi i jedno sa drugima, stradajući sa onim koji strada i radujući se sa onim koji se raduje, bivši poslušni, sticajući vrline i nikako da ne gledamo sebe kao centar svega, već uvek poštujmo čoveka, poštujmo njegov izbor, radujmo se bližnjima svojima, trudimo se da ih volimo. Nije lako nama grešnima i palima, jer stari čovek se stalno buni i traži svoje. Ali držeći se crkve, to će biti lakše izvodljivo, to da će biti jedini mogući put i tek onda ćemo moći da se istinski sjedinemo sa gospodom, telu njegovom, krvi, i tako da postanemo istinski hrišćani molitvama svih sveti, da slavimo Boga našeg Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Hristos vas Vaskrse! Hristos Vaskrse!